Biciclado sanigas. Antau quelcae tagoi, mi parolis pri la economiae sequoi de la coronvirusa pandemio, cae mi mensiis che quelcae sectoroi de la economio ec profitas, nome tiui, CIUI donas alla homoi la eblezzon, pli bonigis ian vivon en la propra sfero cae char bicicloi subtenas la sanon de la homoi, nun la comerzo de bicicloi furoras. Productantoi de bicicloi spertas altan conjuncturon. La avantagioi por la sano de biciclado ja estas enormai. Biciclado gioigas cae malstrecias, gi preventas cor malsanoin, milde tractas la articoin cae bruligas grasson, cae precipe gi liberigas la capon. Ali flanque estis multae antaujugioi. Dum biciclado nur gamboi cae femuroi estas chargiatai. La bracoi cae la trunco nur cun veturas. Crome, gi estas nur sporto por kilometro in vorantai kai corpan masson perdintai persist atletoi. Tiu kiu volas vere fortikigi, tiu devas sviti, suferi, batali, laula deviso, svitado estas se la muscoloi ploras. Kai tio, laula antau iugioi, nur funccias dum curado, au levado de pesoi. Tion contestas sport medicinistoi. Lau ili, biciclado estas pli, ol nura persisto sporto. Ciu regule sidas sur biciclo, tiu preventas malsano in decoro cae sango circulo. Samtempe, la forpruligo de grasso estas stimulata kiel ce appenao alia sporto, precipe por homui, kiwi estas profesie forte engagitai, la medicinistoi recomendas veturadoin per biciclo. Psica stresso estas unue la plei oftai causoi por malsanoi, caitiu stresso estas aparte bone forigebla, per la lauritmai movoi ce biciclado. Kiel ancau la statistico confirmas, la biciclado estas populara precipe pro la malstrecigio. Dudec hoc procentoi de la germanoi, lau enqueto de instituto, prenas la biciclon dum sia libertempo. Neniu alia sporto, cae neniu alia libertempo ocupo trovas pli da adeptoi. Tio estas duobla venco, cae por la medio, cae por la corpo. Cae biciclado necredeble milde tractas la articoin. La causo estas, che sestec gis septec procentoi de la propra peso estas portatai de la biciclo. Do alie olce curado au futpalado ne daure efficas fortoi pri la homai el usai partoi tiel tendenoi au bendoi. Tio helpas precipe al tropezuloi cae alt agiai homoi. Ecz la populara teso, che biciclado estas unu flanca, restas nur antau iugio. Ciu forte tretas en la pedaloin, tiu povas treni la fortezo de la tuta corpo. La ventro muscolaron quiu competentas por la tretado, la trunco muscolaron quiu stabiligas la corpon, cae la shultro braco muscolaron quiu apogas la corpon ce la stirilo. Crome, la biciclo ancau taugas quiel classica bruligilo de calorioi. Ce sens treccia veturado, cun mal alta shalto stupo, cae alta tret frequenso, naudec gis cent turnoi en minuto, dum ciu ciam eblu conversatio, la corpo consumas gis hoc calorioin en minuto. La vera effico estas long daura, la organismo trainigas che gi daure prenas la gras reservoin. Dum sen strecia vetturado, docun circa o quindec gis septec procentoi de la maximum consumo de oxigeno, la grava metabolo de grasso estas trainata. dum chargio tempoi de quardec quin gis sestec minutoi en la selo, unue estas forprulicatai la carbonhidratoi, antau ol la corpo sin ocupas pri la gras reservoi. Valoro de sestec gis septec procentoi de la maximuma cor frequenzo estas plei bona por la forbruligo de grasso.